Bo, orokogean oroko gean, uh, gazteak hainitzak uh, eh, biologikoan gira, edo biologikoat pasatzen ari gira. Arnoa eh, eskaz da oroko eh, izan dain biologikoan edo ez biologikoan. Baina egia uh, galditen dutela, edo ez badute galditen ere konten direla uh, arno biologikoak kukaitea. Hala. Da osagarriari buruz, anitzintuten dira, pestizide eta, eta pozoin horiek, Erten da erremedioa edo pozoina, nik eran ezak egeio pozoinak direla, uh, gure konsientzialen dako dira. Espeitugu eh, eran nahi, eh, poz, emaiten dutela edo hori da alde txarra. Me pentsatzen dut, iruriko sormarkak, uh, baduela geroari buruz, uh, xantza handi bat, da gazte horien uh, motivazioa. Eta uh, amets laike da, mm, sor sormarkak guzia edo, edo kasik uh, eh, biologikoan izaitea zomait urtean burian, hala. Hori da, amak urtean pentsatzen dut, eh, hala, dinamika horrek sekitzen badu, eh, hala. Eta etxen plu bat bezala, sormarka tipi bat, mendiko sormarka tipi bat, umiden leku batean, uh, biologikoan izaitea, bai, gauza edera da hori, bai.